da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam jutro i dobro vam došla još jedna emisija Zeleni telefon u realizaciji Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj sunce. Sunce nešto sramežljivo sjaji van etera, Ljetne temperature lagano su krenule, oni sretniji imali su i produženi vikend, a evo vidimo i goste diljem lijepe naše. A gdje ima puno ljudi, proizvodi se i puno otpada. Otpad e, sam po sebi ne bi bio problem kada bismo s njime pravilno gospodarili, kada bismo ga razvrstavali, prikupljali, odvajali. Drugim riječima, kada bismo kao i neki naši malo zapadniji susjedi shvatili kako otpad nije smeće. No čini se nažalost e, kako je Split još daleko od takvog i poimanja i ponašanja. Jer žuti i plavi kontejneri su ili daleko, ili ne postoje, ili su nam nevažni. Pa onda onako brzim korakom iz začepljenog nosa punimo već pretrpane sive kontejnere. Pa onda to završi na Karepovcu koji već ima impozantnih 200 tisuća kvadrata ili slikovito na Karepovcu koji je sada površina nekih 300 nogometnih terena. Nije naš Karepovac samo širok, on je visok i to nešto manje od kampanela Svetog Duje. Grdosija je to od gotovo 50-60 metara. I onda se kao u stihovima možemo pitati kamo dalje rođače. A kamo dalje ili kako dalje odgovorit će nam Ivana Grubišić, pravnica odruge Sunce, koja je tematika splitskog otpada i kako bliska. Ivana, dobro jutro. <laughs> Dobro jutro tebi, Pinja i svim slušateljima. Kamo dalje, kako dalje, što se to događa u Splitu s našim otpadom? Pa eto, naime, sukladno svim pozivima na zeleni telefon, sve smo svjesni e, problema odvojenog prikupljanja otpada u Splitu, odnosno uopće prikupljanja otpada. E, sudeći po pozivima naših sugrađana po prijavama kako na zeleni telefon, tako i na web mapu Sinje HR e, vidimo da se ljudi interesiraju, da zaista žele odvojiti i odvojeno odložiti svoj otpad, e, međutim često puta žale se na infrastrukturne probleme, dakle da nema dovoljno kontejnera, da nema dovoljno zelenih otoka, da se ne prazne često ili ne razumiju pak kako se prazne kontejneri u našem gradu. Kao što si ranije spomenula, kreće ljetno doba, temperatura su više, e, mirisi su jači. <laughs> E, tako da će e, očekivano porasti broj poziva na zeleni telefon glede istog. Naime, često puta se događa da su kontejneri pretrpani, da smeće koje bi trebalo biti u pojedinim spremnicima nije pravilno odloženo i onda dolazimo do situacije da nam je neugodno i sa začepljenim nosom trčimo, e, e, e, trčimo pokraj zelenih otoka u našem gradu. Bitno je za napomenuti da nije samo odgovornost na osobama koje prikupljaju, odnosno komunalnom poduzeću, da prikupi u određeno vrijeme. Oni zaista prikupljaju u određeno vrijeme. Apeliram ovdje na sve građane, ako već postoji zeleni otok kraj njihove kuće, nek se zaista potrude i odvoje taj otpad, jer ukoliko u kantu za plastiku bacimo naše otpade, patke, od ne znam, ručka tog dana i neće baš biti ugodan miris, pogotovo kad se to nakon na 40 stupnjeva lijepo prokuha. E, što napraviti ako nema u blizini kontejnera za odvojno prikupljanje otpada, ako su samo one sive zone oko nas? Da, to je nažalost čest slučaj, mada smo već sad u 2016. godini to debelo zagazili u 2016. godinu. Znamo i sami da zakon o odvojnom prikupljanju otpada e, nam nalaže kad i do kada ćemo i kako trebati odvojeno prikupljati otpad, 2018. godina je jako blizu. E, svjesni smo da ne postoje zeleni otoci baš na svakom mjestu i nisu zgodni niti blizu svakom našem sugrađaninu. E, međutim, postoji opcija da se i to sredi. Naime, dosta e, poziva na zeleni telefon dolazi upravo iz tog problema. Savjesni građani nazovu i kažu mi bi, mi bi odvojili, mi bi bacili, ali nemamo gdje. E, situacija ovakva. Dakle, svako primijeti tako tako nešto, može nazvati zeleni telefon. 072 123 456. U udruzi Sunce, netko od naših ljudi koji rade na zelenom telefonu, kolegica ili ja ćemo se javiti i uputiti ih, međutim sad ću dati e, brzi savjet svim našim slušateljima. E, naime, potrebno se obratiti e, predstavniku Kotara, odnosno iću Kotar, istaknuti svoj problem. Nadalje, Kotar adresira taj problem gradu Splitu, koji je jedini ovlašten na pojedinom mjestu naloži dostavu novih kontejnera i onda onda naše komunalno poduzeće Čistoća postupa po istom. To zna biti malo sporo, e, međutim napominjem da je novi plan gospodaranja otpadom trenutno e, u donošenju, on će uređivati točno lokacije, tako da se nadam da će ovaj put poslušati mišljenja građana i usvojiti ih i doista napraviti dobar sustav. 53930, telefon Radio Splita za direktno uključenje ukoliko imate neka pitanja, komentare, prijedloge. E, kako to izgleda u nekim zapadnim zemljama? Tamo ima malo više ovog odvajanja otpada, ljudi su malo savjesniji, svjesniji i jednostavnije sve to izgleda. Pa mogu vam dati primjer e, s našeg studijskog putovanja u, regiju Veneto. E, naime, savjetodavno vijeće za okoliš grada Splita bilo je na studijskom putovanju i proputovali smo Beluno, Ponte Alpi i još jedno e, mjesto u kojem smo e, bili svjedoci dobrog funkcioniranja odvojenog prikupljanja otpada e, po sustavu od vrata do vrata. Naime, sustav od vrata do vrata to je sustav koji omogućuje prikupljanje otpada odvojenog na licu, znači na licu mjesta to bi značilo da se otpad prikuplja točno u određene dane i točno određena vrsta otpada. Dakle, građanima je dana infrastruktura mogućnost da tipa ponedjeljkom odlože svoju plastiku i svi odnesu svoju plastiku, e, poseban kamion dolazi, kupi tu plastiku i odvozi e, e, na odlagalište. Utorkom je recimo papir, srijedom mhm. komunalni otpad i tako dalje. Dakle, točno se zna vrijeme i mjesto sakupljanja otpada i otpad se sakuplja na mjestu nastanka, dakle u kućanstvima. A vrijeme je da primimo slušatelja ili slušateljicu Eter. Dobar dan, tko je s nama? A, dobar dan, slušateljice. Zovem s područja Rovci. Pa sad, ja bih htjela ovako reći za čistoću. Oni jesu ovdje ostali recimo kontejner za plastiku i kontejner za papir. mm Ali to su oni neki stari kontejneri koji imaju male rupe. Jedno utjeraš novine unutra, a ovdje ljudi sa, je turističko naselje. To se mijenjaju namještaj, to su pusti kartoni i to ništa ne dospije u te mm. kontejnere za papir i kontejnere za plastiku, nego u ove druge kontejnere. Hvala vam na vašem pozivu ili upitu čak. E, to bi trebalo staviti. Što će oni s malom rupicom? Jedno bosu utiraš ili onu malu rupicu, samo novinu moraš staviti, ništa više. Ono, pored najbolje volje, ovdje kad dođu turisti, <clears throat> znam iz iskustva, ljudi su zbunjeni, <laughs> ne znaju gdje će što ostaviti, samo me pitaju. I ovaj, voljela bi da Lipo su to sve malo sredili, do duše sad se ode malo kopa rad kanalizacije, ali nemamo odgovarajući, nemaš ni za staklo onaj kontejner, nemaš... E, E, da, jasno je. Hvala vam puno. Evo Ivana, e. što sada? E, pa mislim ovo je čest problem. Naime, po gradu Splitu pa i u okolnim mjestima vidimo konkretno ovo čiovo. E, obično se spremnici za plastičnu ambalažu zaključavaju. svjesni smo teške situacije dosta naših sugrađana prikupljaju se plastične boce, tako da često puta znaju te kontejnere ostaviti u velikom, velikom neredu. Međutim, nekako sve smo svjesniji i ja moram reći kulturniji u svom ponašanju pa kakvo ono bilo. E, međutim ti kontejneri se mislim sa kočom mogu i digniti ukoliko su zaključani svakako bi bilo dobro napomenuti osobu koja doista vozi taj kamion i, obilazi teren mislim da nije nikakav problem izaći u susret i reći ok, da, peti, šesti mjesec, bit će to otvoreno, znamo da imate radove. Mislim da e, adresiranjem problema na pravu adresu možemo dosta napraviti. Imamo još jedan poziv. Dobar dan, u Eteru Dobar dan, Bože. Ma, e, ja mislim da je problem u kontejnerima za glomazni otpad. Vi morate jednom mjesečno dobijete kontejner, morate se javiti e, gradskom kotaru. Prije mhm. na e, parkiralištu, davno prije na parkiralištu na prigradsko na, naselje za trogir autobuskom parkiralištu, postaje e, kontejner stalno postavljen za glomazni otpad. Mhm. Možda bi se moglo na nekoliko punktova u gradu da stalno postoji nekakav kontejner za glomazni otpad i biste vi mogli staviti nešto u portapak i ovdje samo i baciti, a ne da se ostavlja pored kontejnera i pitura i ne znam neki manji komadi namještaja ili neki štramac ili nešto tako slično, zašto ne biste trebali zvati kontejner za glomazni otpad, onda se događa da ga E, čistoća nema di ostaviti blizu, nego ga stavi negdje daleko, pa je vama to komplicirano. Mhm. Jasno, jasno. Eto, i s tim se problemom susrećemo često i na zelenom telefonu, ima li mm. tako? Je, naime, međutim, postoji sustav kako se prikuplja glomazni otpad, ali napominjem da u svako doba dana, bilo kada u godini, vi možete na odlagalište Karepovac odnijeti svoj glomazni otpad bez da pozivate kontejner, ako je zaista trenutak da se to mora. Mislim da ti punktovi e, u prošlosti nisu pokazali dobre rezultate, jer se zaista svega bacalo unutra tako da mislim da za sad će još uvijek funkcionirati po pozivu, a e, odlagalište na Karepovcu uvijek otvoreno da se donese e, na Ako njega. ga imaš kako donijeti? e, pa da, je, <laughs> jasno. E, pri kraju smo naše emisice, hvala lijepa na e, pozivima slušatelja. E, ovaj projekt od vrata do vrata događa se i u gradskom kotarima Varoš i grad, odnosno pilot projekt je u tijeku. Što to točno znači i kakvu akciju očekujemo ovu subotu od strane Udruge Sunce po tom pitanju? Tako je, dakle malo sam nešto rekla od ovom, o ovom sustavu od vrata do vrata, e, međutim živopisniji primjeri i nešto više ćemo vam reći na akciji koju planiramo u subotu e, od 10 do 13 sati i to na, dva, e, na, na dvije lokacije iznad kazališta i na vrhu Plinarske krajnog parka. E, naime, Udruga Sunce i Savjetodavno vijeće za okoliš grada Splita organiziraju akciju promocije odvojnog prikupljanja otpada po principu od vrata do vrata. Pilot projekt postoji u Kotaru Varoš i u Kotaru grad. Čistoća ga provodi pa se tako prikuplja plastika i papir svakog prvog i 15. u mjesecu. to su one žute plave vrećice što možemo vidjeti po varošu. Jel? Tako je. Dakle, postoji opcija da jedan mali e, automobil prikupi vaš otpad, vi ga samo stavite ispred vrata, točno određeno vrijeme. E, mi ćemo se dobro, dobro pripremiti, oboružati informacijama i strpljenjem za svakog od vas ko će naići tu i upitati nešto više o ovom sustavu od vrata do vrata. E, mislim da je to nešto što nas definitivno očekuje u budućnosti. mislim da, da je pravo vrijeme da se informiramo i pripremimo za takav sustav koji će u konačnici dovesti do jednog dobrog i kvalitetnog gospodarenja otpadom u gradu Splitu. I onda neće biti onih začepljenih nosa, više nadamo se Nadam se da ne radi toga. <laughs> nekih idućih ljeta. E, drage slušateljice, dragi slušatelji, ako imate još neko pitanje vezano za okoliš, za prirodu, za zaštitu, e, nazovite svakim radnim danom od 8 do 16 sati zeleni telefon 072 123 456. A želite li saznati još nešto više o zaštiti okoliša i prirode, uvijek je tu e, stranica Udruge Sunce www.sunce-st.org odnosno Facebook stranica Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj sunce. S vama su bile pravnica Ivana Grubišić. Ivana, hvala ti puno. Do idućeg puta za dva tjedna zeleni pozdrav šalje vam Pinja Poljaković i tonski realizator Alan Mornar. Ćao Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija je izrađena uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.